patriarka xutara! Patriarka! E, Bimilata hogeita bian baikira, baina oraindik e, den e, arazo eta gizarteko erronka bat baita. Eta eni pena ematen dit pixka ikustea jende gutxi badela, e, zinez e, ba, gehiago aipatzen baita, e, jendeak e, emazteak bereziki aipatzen baitute eta eh, hori uh, ere indartzeko eta eta elkartasunaz ere eman izan behar girela pentsatzen dut. Motivazio falta bat da edo da initza aipatzen da medietan gerota gehiago? Bada gero... Bera, bera, bada batzuek pentsatzen dute eh, problema hori uh, gainditua dela eta ez da beharrezkoa indara honen Horren zate baina nire ustez kontrarioa da eta oino eh, gizarte batean bizi girela eh, eh, ez dakit nola erretan den euskaraz kultur du viol erretan da, frantseses bortizkariaren kulturan bizigira eta hori pixkanaka pixkanaka ere bai desegin behar dugu eta oino bada lana, beraz, oino beharrezkoa da erakustea ainitz girela mm, borroka hori egiteko gizonetan egin behar da lan berezi bat? Aurretan, aur mutikoetan? Be, gure diskurtsoa bukatuko dugu erranez eh, babes ditzagun neskak ezi ditzagun semeak. Eta gurentzat, e, eh, ez da hori dena eh, bak, problema bakarra, baina zentrala da, errandudan bezala kultur du viol loturik dago eta ezita... E, hezkuntza hori eh, egin behar da ere hori ziur. Gero bat dira beste problema batzuk, baina hori zentrala da hori ziur. Eskoletan dago, familian dago, e, eh, aizialdian, nundago? denetan eta oartu behar da ere bortizkeria ipatzen delarik da edo indarkeria da bat dira mota desberdinak eta eh, ez da bakarrik uh, etxe bahnetan gertatzen, uh, eh, senar batek bere mazta jotzen dula, bai, ara bortizkiriak itxura asko hartzen alditu eta hortaz ere konsiente izan behar da. Eh. datuak ez dira apaltzen, frantziak mailakoak ez uh, iaskoaren hau zoantzeko dira, nazaroan gira eta partxu dira. Bai, berdin berdinak dira eta hori kenu uh, txarra da, <laughs> noski, eta hori gaitik ere bai uh, be, behar da, hori ziur. Eta azken gauza, bai, um, itz egin duzu uh, eh, bortzizkari buruz, eta egia da kontinuam bat da. Eh? Ia eta bortzizkariaren artean bada kontinuam bat, eta hori uh, ulertu behar da ere. Istituz, da, instituzioetatik zerbait egite esten zerbait? Momentuz uh, instituzio gehienak uh, delegatzen dute, azkenean borroka hori, elkartetan. El Eta, mm, bai, nire ustez, eh, politiko naia gehiago erakutsi behar dute, hori ziur.